Արցախի պետնախարարը ելույթ է ունեցել Ստեփանագերտում կազմակերպված միջազգային տնտեսական համաժողովում։ Սոցիալիստական երիտասարդների միջազգային միության ներկայացուցիչներին ընդունել է Արցախի արտգործնախարարը։ Բուլղարահայ մասնագետներն Արցախի ջրափրկարարների համար դասընթացներ են անցկացրել։ Տումին Հադրութի շրջանի խոշոր համայնքներից է։ Օմբուդսմենների Եվրոպական ինստիտուտը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին կոչ է արել ապատեղեկատվություն չտարածել։ Լաս Վեգասում տեղի ունեցած հրաձգությունից զոհվել է առնվազն 20 մարդ։ Հայ բռնցքամարտիկները հերթական հաղթանակներն են տարել պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Սեպտեմբերի 24-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հիմնականում տարբեր դրամաչափ հիրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի մամլոցարայությունից հայտնում են, որ պաշտպանության բանակի առաջապահ հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հաստատել է կառավարության որոշում, համաձայն որի Վլադիկ Խաչատրյանն ազատվել է Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնից այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Նախագահ Սահակյանը հաստատել է կառավարության մեկ այլ որոշում, համաձայն որի Էդգար Հարությունյանը նշանակվել է Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնում։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նույն օրը Բակո Սահակյանն այցելել է Մարտակերտ քաղաք եւ շրջվարչակազմի աշխատակիցներին ներկայացրել Էդգար Հարությունյանին նրան մաղթելով արդյունավետ աշխատանք։ Երկրի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Վլադիկ Խաչատրյանին նրա գործնեության համար։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը ելույթ է ունեցել Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գործնեության 10-ամյակի արդիվ Ստեփանագերտում կազմակերպված միջազգային տնտեսական համաժողովում։ Ողջունելով համաժողովի մասնակիցներին նա նշել է, որ բարձր է գնահատում Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կատարած աշխատանքը, քանի որ գործնեության 10 տարիների ընթացքում այն լուրջ մասնակցություն է ունեցել Արցախի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Պետնախարարը նշել է, որ Արցախի ներդրումային հիմնադրամն իր գործնեության ընթացքում բացի տնտեսական նախագծերից իրականացրել է նաև սոցիալական բազմաթիվ ծրագրեր։ Նրա խոսքով այս ընթացքում կառուցվել եւ հիպոթեկային վարկային արտոնյալ պայմաններով տրամադրվել են հարյուրավոր բնակարաններ, իսկ ապրիլյան պատերազմից հետո ստեղծված տնտեսական խնդիրների անցնցում հաղթահարման համար հիմնադրամի միջոցներով բանկերում վերակառուցվել են գրեթե բոլոր վարկային պորտֆելները, որ เป զի տնտեսվարող սուբյեկտներն անխափան շարունակեն իրենց գործունեությունը։ Ունեինք ընդամենը Արցախում մոտ 15 միլիարդի վարկային պորտֆել բոլոր բանկերի կողմից տրված 2007 թվականին, իսկ այսօր այդ թիվը անցնում է 125 միլիարդը, ավելացել են մասնաճյուղերի քանակը գործող բանկերի եւ ամենակարևորը բանկերը ձեռք են բերում Արցախի ներդրումային հիմնադրամի Գյուղի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից թողարկված երկարաժամկետ դրամային պարտավորություններ Համաժողովի շրջանակում Արայիկ Հարությունյանը նաև ընդունել է Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետության կառավարության նախագահի տեղակալ Ալեքսեյ Յուրկանի եւ Հարավային Օսիայի Հանրապետության տնտեսական զարգացման նախարար Գենադի Կոկոևի գլխավորած պատվիրակություններին։ Պետնախարարը ողջունել է հյուրերին հերթական այցի Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գործնեության տասնամյակի արդիվ կազմակերպված տնտեսական համաժողովին մասնակցելու համար եւ հույս հայտնել, որ այն լավ առիթ կհանդիսանա Արցախի եւ իրենց երկրների միջև տնտեսական փոխգործակցությունը զարգացնելու ճանապարհին։ Ստեփանակերտում մեկնարկած միջազգային երկօրյա տնտեսական ֆորումի մասնակիցներն այցելել են Տիգրանակերտ պատմամշակութային արգելոց։ Նրանք ցանոթացել են քաղաքի պատմությանը, ապա այցելել թանգարան, որտեղ են ցանոթացել են պեղումների արդյունքում հայտնաբերված եւ թանգարանը համալրած նոր նմուշներին։ Մասնակիցները եղել են նաեւ թանգարանին հարակից բազիլիկ եկեղեցու հնագիտական վայրում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսmailյանն ընդունել է մոտ 20 տարբեր երկրներից ճանաչողական այցով Արցախ ժամանած սոցիալիստ երիտասարդների միջազգային միության անդամ միջազգային երիտասարդական քաղաքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Նա ողջունել է պատվիրակության այցն Արցախ, նշելով, որ դա արկա իրողություններին տեղում ցանոթանալու եւ երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ հավաստի եւ օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանալու լավագույն միջոցն է։ Հանդիպման ընթացքում Մասիս Մայելյանը հյուրերին է ներկայացրել Արցախի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, ինչպես նաեւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման եւ Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացներում առաջընթաց արձանագրելու ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Արցախի արտաքին Արտաքին գործերի նախարարը նաև պատասխանել է ներկաների հարցերին, որոնք վերաբերում էին արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին ու տարածաշրջանային խնդիրներին։ Սոցիալիստական երիտասարդների միջազգային միության անդամ միջազգային երիտասարդական քաղաքական գազམ་ակերպությունների երիտասարդներն Արցախի խորհրդարանի նիստերի մեծ դահլիճում հանդիպել են ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության անդամներին։ Ողջունելով երիտասարդներին խմբակցության ղեկավար Արմեն Սարգսյանը խոսել է դաշնակցության խորհրդարանում ներկայացված սոցիալիստական խմբակցության պետականաշինության, խորհրդարանական գործնեության եւ արտաքին քաղաքականության բնագավառներում ունեցած դերի մասին։ Արմեն Սարգսյանը եւ խմբակցության անդամ Դավիթ Իշխանյանը պատասխանելով երիտասարդների առաջադրած հարցերին անդրադարձել են Արցախի խորհրդարանի կառուցվածքին, կին եւ տղամարդ падգամավորների համամասնությանը, խորհրդարանում երիտասարդների ընդգրկվածությանը, այս պահին քննարկվող օրենսդրական նախագծերին, իշխանություն եւ ընդդիմություն ներկայացնող խմբակցությունների համագործակցությանը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եզոսաշրջության նախարարությունը միանալով Եվրոպայի խորհրդի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի համատեղ նախաձեռնությամբ իրականացվող Եվրոպայի ժառանգության օրեր ծրագրին մինչև հոկտեմբերի 2-ը մայրաքաղաքում եւ շրջաներում կիրականացնի մի շարք միջոցառումներ։ Նախարարության երիտասարդության հարցերի բաժնի աշխատակից Ալվար Սարգսյանը նշել է, որ Եվրոպայի ժառանգության օրեր ծրագիրը մի քանի նպատակ ունի՝ նախ բարձրացնել հասարակության իրազեկվածության մակարդակը մշակութային կոթող մոլորների եւ հուշարձանների մասին, ինչպես նաեւ նպաստել շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը եւ ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ կերևա եվրոպական մշակույթի բազմազանությունը։ Բուլղարահայ մասնագետներ Գրիգոր Սրենցը եւ Արմեն Կոջանյանն Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման ջրափրկարարների մասնագիտական որակների եւ արհեստավարժության բարձրացման ուղված դասընթացներ են անցկացրել։ Գործնական պարապմունքների առաջին փուլն անցկացվել Սևանում, որովհետեւ այնտեղ արկա են մասնագիտական որակները ցուցադրելու համար անհրաժեշտ բոլոր համապատասխան պայմանները։ Այնուհետև դասընթացներն ու գործնական պարապմունքները շարունակվել են Արցախում նշել է Գրիգոր Սրենցը եւ հավելել, որ արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Արցախի ջրափրկարարների համար նման դասընթացներ են անցկացնում։ Տումին Հադրութի շրջանի խոշոր համայնքներից է։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես նշեց համայնքի ղեկավար Էդիկ Մոսյանը, համայնքը ընդգրկված էր Տողի ենթաշրջանի համայնքների գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրի մեջ։ Ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել են տասնյակ կիլոմետրի հասնող դաշտամիջյան ճանապարհներ, ավելացվել են վարովի խոտաբույսերի ցանքերը։ Միայն 2017 թվականին հնձվել է 30 հեկտար կորունգանի դաշտեր, որը լավ պայմաններ է ստեղծել կերային բազայի համար։ 2017 թվականի բերքի տակ Համայնքի բնակիչների կողմից կատարվել է 297 հեկտար հացահատիկայինների ցանկ, ստացվել է մոտ 718 տոննա համախառն բերք, Գյուղերի միջին բերքատվությունը կազմել է 24-ից 25 ցենտներ։ Աշխատանքները տարվել են նաև անասնապահության զարգացման ուղղությամբ։ Դումի համայնքի ղեկավարը ցավով է նշում, վրա, բայց եւ այնտեղ ջրամատակարարման բարելավման ուղղությամբ աշխատանքներ պետք է իրականացվի։ Ըստ համայնքի ղեկավարի ներքին ջրատար ցանցը կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի։ Ջրաչափերի տեղադրման անհրաժեշտությունը օրակարգի հարց է դարձել։ Բարեկարգման կարիք ունի նաև յուղ եկեղեցի յուղամիջյան ճանապարհները։ Ավարտին է հասցվում համայնքային կենտրոնի շինարարությունը, որը ներդաշնություն նաև ակումբի շենքի հարցը։ Պետության աջակցության վերակառուցման աշխատանքները իրականացվել նաև հանդիսների տան շենքի վրա։ Ասել է թե պետության կողմից աջակցություն է ժամանակին։ Մնում է որ նրանք հոգով լցվեն, ավելի ամուր կապեն մայր հողին եւ շնացնեն գյուղը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի զինված ուժերի համար ընթացիկ տարին հաջող է եղել սպառազինության հագեցման տեսանկյունից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Սպառազինությունը փակ ոլորտ է եւ ես չեմ կարող դրա մասին մանրամասն խոսել, սակայն կարող եմ ասել, որ տարին մեզ համար հաջողված է եղել սպառազինության հագեցման տեսանկյունից, նշել է նախարարը։ Վիգեն Սարգսյանը հավելեց, որ Հայաստանը շարունակելու է հետևողականորեն իրականացնել զինված ուժերի սպառազինությունը համալրելու աշխատանքները աշխատանքները, ինչպես Ռուսաստանի հետ 200 միլիոն դոլարի վարկային համաձայնագրի շրջանակներում, այնպես էլ այլ ուղություններով։ ՀԱԿ-ը խորհրդարանական վեհաժողովի հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Քրիստիան Վիգենինը եւ ՀԱԿ-ը վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը հանդիպել են Երևանի Պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողների եւ դասախոսական կազմի հետ։ Քրիստիան Վիգենինը ներկայացրել է ՀԱԿ-ը խորհրդարանական վեհաժողովի գործնեայության կարեւորությունը տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման տեսանկյունից իր դերը որպես մասնագետ հարավային Կովկասում ընթացող գործ գործընթացներում։ Նա պատասխանել է ուսանողների բազմաթիվ հարցերին, որոնք հիմնականում առնչվել են Արցախի հիմնախնդրի խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը, ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործունեությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ադրբեջանական, այսպես կոչված, սեր ցուցակին։ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների զարգացումը չի կարող դուրս մնալ Հայաստանի Հանրապետության ուշադրությունից։ Նման կարծիք է հայտնել միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։ Ռուսաստանը փորձում է իր կողմը քաշել Թուրքիային, թուլացնելով արևմուտքին։ Այս պահին Թուրքիայի գլխացավանքն ավելի մեծ է, քան Ադրբեջանի ծառայություն մատուցելու ցանկությունը, բայց սա դեռ չի նշանակում, որ Արցախի հիմնախնդիրը դուրս է թուրքական օրակարգից։ Թուրքիայի արտգործնախարարը մեկ անգամ չի ասել, որ Թուրքիան ու Ռուսաստանն ունեն որոշում Ղարաբաղի հարցով, նշել է Ստեփան Սաֆարյանը միջազգային լրահոսից։ Օմբուդսմենների Եվրոպական ինստիտուտն ադրբեջանական լրատվամիջոցներին կոչ է արել ապատեղեկատվություն չտարածել գազམ་ակերպության գլխավոր վեհաժողովին ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասնակցության մասին։ Գազམ་ակերպության գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ ինստիտուտը չի հերացրել Լեռնային Ղարաբաղի անհատ անդամին, քանի որ չի զբաղվում քաղաքական հարցերով։ Ջոզեֆ Զիգել ադրբեջանական լրատվամիջոցներին կոչ է արել ուղղել հոդվածները, նշելով, որ դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ի կատարումն ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի 2017 թվականի աշխատանքային պլանի հոկտեմբերի 2-ից 5-ը Հայաստանում կանցկացվի ԱՊՀ մասնակից պետությունների զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական եւ կենսաբանական պաշտպանության համակարգող կոմիտեի հերթական նիստը եւ ղեկավար կազմի մեթոդական հավաքը։ Նիստին եւ մեթոդական հավաքին կմասնակցեն ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի քարտուղարության եւ ԱՊՀ մասնակից պետությունների զինված ուժերի ներկայացուցիչներ։ Հոկտեմբերի 1-ին Կատալոնիայում անցկացվել է անկախության հարցով հանրակվեն եւ ըստ նախնական արդյունքների ընտրողների 90%-ը կողմ է քվեարկել Իսպանիայի գազմից շրջանի դուրս գալուն ու անկախանալուն։ Հանրակվեի անցկացման օրն իսպանական ոստիկանության եւ կատալոնացիների բախումների հետևանքով դուժել է առնվազն 844 քաղաքացի եւ 33 ոստիկան։ Կատալոնիայի առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնը դատապարտել է իսպանական կողմի գործողություններն ու հայտարարել, որ իր կառավարությունը առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում հանրակրվեի արդյունքները կուղարկի Կատալոնիայի խորհրդարան։ Կատալոնիայի խորհրդարանը միակողմանի կարգով որոշում կընդունի անկախության հռչակման մասին։ Այս մասին ասել է Կատալոնիայի կառավարության ժեներալիտետի նախագահ Օրիոլ Ժունկերասը։ Այո, նման որոշում խորհրդարանն իրոք կկայացնի, ասել է նա։ Առնվազն 20 մարդ է զոհվել եւս ավելի քան 100-ը վիրավորվել լույս հոկտեմբերի 2-ի գիշերը ԱՄՆ-ի Նևադայի նահանգի Լաս Վեգաս քաղաքի խաղատան մոտ տեղի ունեցած հրաձգությունից։ Այդ մասին հայտնել է Լաս Վեգասի շերիֆ Ջոզեֆ Լոմբարդոն։ Ոստիկանությունը ժամանել է հանցագործության վայր։ Ներկայում կասկածյալը սպանված է։ Նրա անձը պարզված է, նա տեղի բնակիչ է, հայտնել է Լոմբարդոն։ Նա հավելել է, որ հարձակվողին մի կին է ուղեկցել, որի գտնվելու վայրը չի հաջողվել պարզել։ Շերիֆի խոսքով հրաձիկը սպանվել է այն հյուրանոցի 32-րդ հարկում, որտեղից նա կրակ էր բացել Մանդալայ Բեյ ժամանցային համալիր համերգի եկած մարդկանց վրա։ մարզասերների համար։ Հայաստանի ներկայացուցիչներ Նարեկ Աբգարյանը, Արամ Ավակյանը եւ Գոր Երիցյանը հերթական հաղթանակներն են տարել պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Երեք հայ բռնցքամարտիկներն էլ մրցել են ուկրաինացիների հետ։ Արամ Ավակյանը նոկաուտով հաղթել է 3-րդ ռաունդում, Նարեկ Աբգարյանը 6-րդ, իսկ Գոր Երիցյանը 5-րդ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, ժամանակ առ ժամանական զրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 6-ից 9, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։